Pradžios knyga, penktas skyrius. Šita yra Adomo palikuonių knyga. Kai Dievas sutvėrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą. Jis sutvėrė vyrą ir moterį, palaimino juos ir pavadino juos Adomu tą dieną, kai jie buvo sutverti. Kai Adomas buvo 130 metų, jam gimė sunus, pagal jo panašumą ir atvaizdą, kuri pavadino Setu. Po Seto gimimo Adomas dar gyveno 800 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi, Adomo amžius buvo 930 metų ir jis mirė. Setas, būdamas 105 metų, susilaukė Enošo Setas, gimus Enošui, dar gyveno 807 metus ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi Seto amžius buvo 912 metų ir jis mirė. Enošas, būdamas 90 metų, susilaukė Kenano. Enošas, gimus Kenanui, dar gyveno 815 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi Anošo amžius buvo 905 metai. Ir jis mirė. Kenanas, būdamas 70 metų, susilaukė Mahalalelio. Kenanas, gimus Mahalaleliui, dar gyveno 840 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi Kenano amžius buvo 910 metų ir jis mirė. Mahalalelis, būdamas 65 metų, susilaukė Jeredo. Mahalalelis, gimus Jeredui, dar gyveno 830 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi Mahalalelio amžius buvo 895 metai. Ir jis mirė. Jeredas, būdamas 162 metų, susilaukė Henocho. Jeredas, gimus Henochui, dar gyveno 800 metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi Jeredo amžius buvo 900 62 metai. Ir jis mirė. Henochas, būdamas 65 metų, susilaukė Metušelacho. Henochas, gimus Metušelachui, vaikščiojo su Dievu 300 metų ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi, Henocho amžius buvo 365 metai. Henochas vaikščiojo su Dievu ir jo nebeliko, nes Dievas jį pasiemė. Metušelachas, būdamas 187 metų, susilaukė Lamecho. Metušelachas, gimus Lamechui, dar gyveno 782 metus ir susilaukė sunų bei dukterų. Taigi, Metušelacho amžius buvo 969 metai ir jis mirė. Lamechas, būdamas 182 metų, susilaukė sūnaus, kurį jis pavadino Nojumi, sakydamas, šitas mus paguos per mūsų darbus ir mūsų rankų triūsą žemėje, kurią viešpats prakeikė. Lamechas, gimus Nojui, dar gyveno 595 metus ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi Lameho amžius buvo 777 metai ir jis mirė. Nojus, būdamas 500 metų, susilaukė Semo, Hamo ir Jafeto.